Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ այսօր ծրագրում։ Արցախը չի լինի Ադրբեջանի կազմում հանրահավաք Ստեփանակերտի վերացննդի հրապարակում։ Երեսուն մեկ տարի առաջ սեպտեմբերի 2-ին Արցախում ապրող այս փոքր ածուն պետություն հրճակեց։ Հարկադրված էր հայ ժողովուրդը պետություն ուներ Հայաստանը, սակայն նույն պետությունում հարազատ ժողովրդի հետ նույն հարկի տակ ապրելը խոչընդոտվում էր մեզ պետություն հրճակելով ոչ մի օրենք չխախտեցինք, ոչ մեկի իրավունքը չխախտեցինք, միայն թե խառնեցինք աշխարհի հզորների քարտերը։ Արյան գնով պաշտպանեցինք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ հայ քաջերը զենքով գծեցին, ընդլայնեցին մեր սահմանները։ Ոչ թե ուրիշի հող նվաճեցինք, այլ վերադարձրինք մեզնից խլվածը։ Ոչ մի երկիր, անգամ Հայաստանը դե յուրե չճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Մենք պետություն էինք կառուցում եւ հնդածս պայքարում նրա միջազգային ճանաչման համար։ Արդեն որոշ հաջողությունների հասել էինք։ Նույնիսկ մեր փաստացի գոյություն ունենալը կանոններից դուրս մի բան էր մեծ խաղացողների համար, եւ հենց նրանց թողտվությամբ անտեսելով հակամարտությունները ուժով կամ ուժի սպառնալիքով չլուծելու սկզբունքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Արցախյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու ջանքերը Ադրբեջանը Թուրքիայի օժանդակությամբ 2020 թվականին պատերազմ սանձազերծեց։ Մեր պարտությանը նպաստեցինք ինքներս, տարիներ շարունակ նիրհելով հաղթանակի դափնիների վրա, ժողովրդին հասարակությանը ներսից պարակտելու փորձերը չկանխելով։ Անցած 2021 թվականին Արցախի Հանրապետության օրը ոչնչով չնշանավորվեց։ Պարտության դառնությունը թարմ էր այս տարի խորհրդարանական խմբակցությունները երթ կազմակերպեցին։ Նրա մասնակիցները Ստեփանակերտի հաղթանակի հրապարակից քայլելով հասան վերածննդի հրապարակ։ Այստեղ նրանց միացան բազմահազար քաղաքացիներ։ Հանրահավաքին հետևում էին նախագահ Արայիկ Խարությունյանը, նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը, Նրանք ժողովրդի առաջին շարքերում չէին, կանգնած էին ամբյոնից հեռու, հետևի մասում։ Միջոցառումն ավելի քան պահանջված էր։ Այս փոթորկոտ ժամանակաշրջանում, երբ պարտություն պարտության հետևից ենք կրում, Արցախցին ոգեպնդող խոսքի կարիք ունի, ուզում է վստահ լինել, որ իշխանությունները նույնն են ցանկանում, ինչ ինքը, որ ամեն ինչ դեռ կորած չէ։ Հնարավորություններ կան ուղղելու համար մեր մեջքը։ Երբ արտաքին գործերի նախարարն է ժողովրդին վստահեցնում, որ իրավիճակից ելք կա, ապա լոկ հուսադրելու համար չէ։ Դիվանագետի ասացում տողատակեր են թաքնված։ Դավիթ Բաբայան Ձեզնից յուրաքանչյուրը հիմա մտահոգ է։ Մտածում եք, ինչ է լինելու մեզ հետ։ Արդյոք հնարավոր է լինելու փրկել, զարգացնել, զորացնել եւ պաշտպանել Արցախը։ Իսկապես իրավիճակը բավականին բարդ են։ Չեմ սիրում ստել եւ մոլորության մեջ մտցնել ժողովրդին, որովհետև սա հավասար է հացագործության եւ դավաճանության։ Սակայն բոլոր հիմքերը տան, որ մենք փրկենք Արցախը։ Մի հավատացեք նրանց, ով կասեն, որ ամեն ինչ որոշված է։ Մի հավատացեք նրանց, ովքեր կասեն, դուք որևէ հնարավորություն չունեք կանգնել եւ փրկել մեր երկիրը։ Ամեն ինչ բացառապես կախված է մեզանից, որpիսի մենք նորից ուղիղ հպարտ եւ արժանապատիվ ձևով քայլենք այս աշխարհում, անհրաժեշտ է մաքրենք մեր հոգիներն ու սրտերը։ Սա է բանալին մեր հաղթանակների։ Նաև կան հնարավորություններ աշխարհակահաղական, Արցախի հանրապետության, գոյության, նրա զարգացման եւ ընդհանրապես ապագայի մեջ կան նաև աշխարհակահաղական շատ լուրջ ուժերի եւ կենտրոնների շահագրգռվածություն, բայց կախված է նաեւ մեզանից, ինչպես եք մենք աշխատելու, ոնց ենք կարողանալու մեր երկիրը շենացնենք եւ զարգացնենք, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Եվ այստեղ որևէ մեկը չի կարող մեզ պարտադրել։ Եվ 1988 թվականի այդ օրինակը, վառ օրինակը, թող բոլորի աչքերի առջև լինի մենք դուրս ենք եկել ամբողջ աշխարհի դեմ եւ կարողացել ենք հասնել հաղթանակին, որովհետեւ մեր նպատակները մաքուր են եղել, եւ ժողովուրդը իսկապես արժեքների համար է պայքարել, ոչ թե այլ ինչ որ բարիկների համար։ Հետևաբար մաքուր լինենք, ուժեղ լինենք, հավատանք մեզ։ Սա է բանալին։ Հավատացեք, որ ամեն ինչ կարող է լավ լինի, եթե լավ աշխատենք եւ իրոք պետք է լինենք միասնական, երբեք չհուսահատվենք։ Մենք այն ազգն ենք, որին հնարավոր չէ հաղթել դրսից, բայց հնարավոր է ներսից այլասերել եւ կործանել։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ սա է ուզում թշնամին։ Չի ստացվելու։ Պիտի միշտ լինենք ուժեղ եւ այդ հնարավորությունը կա։ Պարզապես լծվեք համբերությամբ եւ Արցախցու հայի ոգին պահեք հզոր։ Ազգային ժողովի падգամավոր Արթուր Մոսյանը Արցախի առաջ ծառացած մարտահրավերներից առանձնացրեց 3-ը։ Մեր ժողովրդի պաշտպանության անվտանգության հարցն է, Արցախի կարգավիճակի հարցն է միջազգային ասպարեզում եւ երրորդը պատերազմի հետևանքով մեզ բաժին հասած այն հումանիտար աղետի հետևանքների վերացումն է, մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցներին բնակարանով ապահովելը եւ հայրենիք վերադարձնելը։ Բանակցային գործընթացի վերջին վայրիվերումները իրականության հետ կապ չունեցող կես խաղաղության օրակարգերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնում են սխալ ճանապարհով։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի ապրիլի 14-ի ընդունված որոշման մեջ հստակ նշվել են այն կարմիր գծերը, որոնց հատումը որևէ մեկի կողմից անընդունելի է։ Ժողովրդի բարոյ հոգեբանական վիճակը հետևակ է ոչ միայն եւ ոչ այնքան Ադրբեջանի կողմից հաջախակի դարձած սադրանքների, այլև Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ձևակերպված հիմնական խնդիրները լուծելու կամքի եւ գործողությունների բացակայության կամ անբավարարության, որը ծնում է անորոշություն եւ պատշաճ փող է դառնում նման բարոյ հոգեբանական վիճակի համար։ Այս ամենը կարող ենք եւ պետք է հաղթահարենք մեր միասնականությամբ իսկ միասնականության կարելի է հասնել հասարակության բևեռացումը կանխելով եւ կորսված վստահությունը վերականգնելով։ Ամեն ինչ պետք է անենք Արցախի օրեցօր թուլացող պետական համակարգը ուժեղացնելու, սուբյեկտայնությունը վերականգնելու համար հաստվածս չի ենթադրվում, որ օրվա իշխանությունները պետք է եւ կարող է շարունակեն այն գործելավոճը, որ այսօր կա։ Պետական պաշտոնները, հաստիկները, պետության բոլոր կարողությունները պետք է ծառայեն նշված խնդիրները լուծելու համար։ Միասնականությունը հնարավոր չէ ապահովել նաև արդարության պակասի պայմաններում։ Այս ամենը պետք է գիտակցենք եւ անհրաժեշտ հետեւություններ անենք։ Արցախի պետականությունը փրկելու համար ամբողջ հայազգը պետք է կենտրոնացնի ուժերը եւ նա ունակ է դա անելու, համոզված է падգամավորը։ Մենք դեռ ունենալու ենք նոր տոներ եւ բազմաթիվ հաղթանակներ, հայի արդար եւ վրիժարու բազոգի շնորհիվ։ Ես, դու Մենք ենք, որ պետք է միավորվենք եւ կանգնեցնենք այս պարտությունների շղթան։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը հանրահավաքի մասնակիցներին հաղորդեց Մայր Աթուր Սուրբ Էջմիածնի եւ նրա գահակալ ամենայն հայոց գարեգին վեհապար հայրապետի ջերմագին օրհնություններն ու բարեմաղթանքները։ Անկախության ճանապարհը մեզ համար դարձել է խաչի ճանապարհ, ասաց նա։ Եվ մենք ազգովի դարձել ենք այդ խաչի կրողները, այն դարձնելով մեզ համար անխորոտակելի հզոր զենք։ Եվ այդ ճանապարից շեղվելու իրավունք չունենք։ Լինել Քրիստոսի խաչակիցը չի նշանակում գնալ արհեստական նեղությունների և դժվարությունների հետևից։ Այլ կյանքի ուղիղ և արդար ճանապարին հանդիպած նեղությունները կրել համբերությամբ հավատով եւ սրբությամբ ինչպես մեր Տեր Հիսուս Կարծես թե մենք համբերում ենք կարծես թե մենք հավատում ենք ավաղ թերանում ենք մեր սրբության մեջ Սրբազանի բնորոշմամբ Արցախը դրախտային այգի է, որն այսօր խնամքի կարիք ունի։ Եվ մենք որպես կենթանի մշակներ մեր միասնական ջանքերով պիտի վերակենդանացնենք այգին, վանելով մեզանից չարի բոլոր կործանարար երևույթները, հուսահատությունը, անտարբերությունը, խուճապը, տագնապը և երկրից հեռանոլովու մտածումները։ Եթե մենք իրոք սիրում ենք մեր երկիրը, իրոք մեզ համարում ենք հայազգի և արցախի սրպազան հողի մի մասնիկ, պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուրիս արդար կյանքից է կախված մեր երկրի հզորությունն ու հարատևությունը։ Հանրահավաքում կոչ ուղեր ցեղվեց մայր հայրենիքի ու սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Հենց այսօր պատմական 1991 թվականի սեպտեմբերյան օրերից 31 տարի անց արտահայտելով ողջ արցախայության տեսակետն ու կամքը այս նույն հարթակից մենք հայտարարում ենք, որ մեր ռազմավարական նպատակը Արցախը մայր հայրենիքին միավորելու գաղափարը չի փոխվել եւ որ շատ կարեւոր է Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը այդ ռազմավարական նպատակին մոտեցնող անհրաժեշտ քայլերից մեկն է։ Երկրորդ, մենք ազդարարում ենք իլուր աշխարհի, որ Արցախի ժողովրդի համար անընդունելի է Արցախի պետական համակարգը խաթարող ցանկացած կարգավիճակ եւ ինքնիշխան պետությունը Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտ նախապայմանն է։ Երրորդ, Արցախի ապագայի շուրջ բոլոր ներկա եւ գալիք բանակցողները պարտավոր են հիմք ընդունել վերոնշյալ արձանագրումները եւ զգուշանալ այն կարմիր գծերից, որոնք նշվել են Արցախի ազգային ժողովի սույն թվականի ապրիլի 14-ի հայտարարության մեջ։ Հանրահավաքի մասնակիցները երթվեցին վերականգնել Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, պահպանել նրա անկախությունը։ Միություն պայքար! Միություն պայքար! Արցախը Հայաստան է եւ վերջ փորացողը Արցախը սկուտեղի վրա մատուցում է Ադրբեջանին։ Մղձավանջային երաշ չէ, դառն իրականություն է։ Նա Հայաստանը տանում է դեպի կորցանում։ Գահավիժում ենք, թե Ստեփանակերտի կենտրոնում, թե նույն օրը Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքվածներն աշխարհին ցույց տվին, որ ղեկավարները չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը, պատրաստ են ցած գլորելու ներին, եւ անդունդը նրա տեղն է, եւ ոչ հայոց պետության։ Ժամանակաշրջանը բախտորոշ է, պայքարը գոյության համար։ Ամեն մի ժողովուրդ ինքն է որոշում իր ճակատագիրը՝ ապրել ազատ կամ ապրել ուրիշների կողմից նախանշված առաջարկված պայմաններում։ Արցախը մի բանակ պետք է լինի, բոլորս նրա զինվորները, իսկ այդ բանակի առաջնորդները հոգևոր ու աշխարհիկ ուղի հարթեն խոհեմաբար իմաստնությամբ։ Պայքար! Պայքար! Պայքար! Պայքար! Արցախ! Արցախ! Արցախ! Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանրահավաքի մասնակիցները վեր էին պարզել պաստառներ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանի լուսանկարով եւ նրան անհապաղ կալանքից ազատելու պահանջով։ Շարժման տարիների հանրահավաքներն եմ հիշել։ Այն ժամանակ առևանգում էին ակտիվիստներին նետում բանտեր եւ ցույցերում ու հանրահավաքներում պաստառներ էինք բարձրացնում նրանց ազատ արձակելու պահանջով։ Շուշիի շրջանի մասնակիցների պաստարին գրված էր. «Մենք դեռ վերադառնալու ենք»։ 1988-ի սեպտեմբերին վերջին հայերին արտաքսեցին Շուշիից։ 3 տարի 7 ամիս անց ազատագրվեց հայոց Բերթաքաղաքը։ 2020 թվականի պատերազմն ավարտվեց նոյեմբերի 9-ին անհասկանալի պայմաններում Շուշիի հանձնումով։ Շուշեցիները կվերադառնան Այստեղ կախման կետեր եմ դնում, ինչպես պաստարի վրա էր։ Ժամանակը կլրացվի անշուշտ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հրճակվել է Լղիմի եւ Շահումյանի շրջանի սահմաններում։ 1991 թվականի ամռանը տխրահարճակ կոլսո ռազմագործողության ժամանակ ԽՍՀՄ շրջանի խաղաղ բնակչության դեմ հանել էր մարտական ուղաթիռներ, զրահատեխնիկա, կրակում էին օթից ու ցամաքից։ Շրջանն այս դաժան փորձությանը դիմացավ։ 1992 թվականի հունիսին, երբ Շուշիի ազատագրումից հետո զգոնությունը կորցրել էինք, Ադրբեջանը հակահարձակման անցավ, Շահումյանի շրջանն ընկավ, մահից մազապուրս բնակչությանը տիրություն չարին ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում, նրանք ցիրուցան ապրում են Ռուսաստանում, այլ երկրներում։ Հայրենիքում մնացած շահումյանցիներին վերաբնակեցրին ազատագրված Խարվաճառում շրջակա գյուղերում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության համաձայն թղթով Շահումյանի շրջանն անցավ Տշնամու վերահսկողության տակ մարդիկ երկրորդ անգամ զրկվեցին տուն ու տեղից։ Հադրութի շրջանը ներկայացնում էին միայն բռնատեղահանվածները, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում շրջանն ամբողջությամբ զավթվել էր, բացառությամբ հին թաղեր ու խծաբերդ գյուղերի։ Դրանց Ադրբեջանը տիրացել է հրադադարից հետո նույն տարվա դեկտեմբերին։ Քաշաթաղի շրջանը նույնպես հանձնվել է թղթով։ Մեզ թողնված 3 բնակավայրերը Շրջկենտրոն Բերձորը, Աղավնոն ու Ներքին Սուսը նվիրել են այս տարվա օգոստոսին, խախտելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Բերձորի միջանցքը, որը Արցախը կապում էր Հայաստանին, այլևս գոյություն չունի։ Ռուսական խաղապահները օգոստոսի 30-ից հսկում են ցամաքային նոր երթուղին, որն անցնում է մեծ շեն, հին շեն գյուղերով։ Նոր միջանցքում ընդգրկված են Քաշաթաղի շրջանի մի քանի գյուղեր, որոնց բնակիչները տարհանվել են պատերազմի ընթացքում հազիվ թե վերադառնան։ Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանները վերջին պատերազմում տարածքներ են կորցրել, որոշ բնակավայրեր ճշնամին նվաճել է զենքով, որոշները թղթով։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։